Said I love it that we moving too fast. I ain't no drive, fast in my fashion. That's how I roll. Sucker for new experiences. I know being with me is exciting. I Ballers, we be on some twanky twankies. Player haters get thank it. Chief and fat blunts of that dank it, dank it. Big diamond rings on our panky, panky. All us, we be on yeah, some yeah, wanky, yeah, wanky. Yeah. Player haters get round, stank kabisado na kita dalawa Gabi hanggang umaga o kasama Ako sa mga naghahabol ng grasya Maski ako hindi makapaniwala Pataba ng pataba na Alam mo na kung ano lang ang pera para sa akin Di kita na ginawaro ako ba no? Huh. Tumay oras ka sa mga bagay na wala naman bigay Doon ka di tayo talo huh. Tumayo ka sa akin, hindi ko kailangan ng tagahiman Bilang na lang sa iisa kamay Ang sinasama ko pero mas malikay Yan ako ngayon, pero palaging pagod Kising lagi sa gabi, mga bituin na apo Di ko na tinatawag ang mga hindi sumagot Gano kalakas silig mo siya, lakas ko kumato Mga sugat ko sa liguran, marami na na parami Pero kahit na isa ay wala akong ginamot Natalikuran na ay nasinarahan na pinto Pero kahit kailan ay hindi lumambing Bagong portabe, alagay ko may mali Matatagalan talaga pag di na madali Di bali na kulang sa tulog, mabuo lang ang giling Kung uminit pa ng ulo, pagkulong ng haliling Para wala kang makapahal Nakatago lagi sa aking palaka kabisado na kita Di ka makatalawa Gabi hanggang umaga o kasama mga naghahabol ng grasya Maski ako hindi makapaniwala Pataba ng pataba na Kaya wala kang makapa Nakatango lagi sa'kin ba nakatarantado Kabisado na kita Hindi ka makakadalawa Gabi hanggang umaga o kasama Ako sa mga naghahabol ng grasya Maski ako hindi makapaniwala Pataba ng pataba na